Ikalawang Hari, Kabanata 8 Sinabi ni Eliseo sa ina ng bata na kanyang muling binuhay, Umalis kayo rito at mangibang bayan, sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakaroon ng taggutom dito sa loob ng pitong taon. Sumunod naman ang babae sa sinabi ng propeta. Umalis sila ng kanyang pamilya at nanirahan sa lupain ng mga Filisteo sa loob ng pitong taon. Pagkalipas ng pitong taon, bumalik siya sa Israel at nakiusap sa hari na ibalik sa kanya ang kanyang bahay at lupa. Kausap noon ng hari si Gehazi, ang lingkod ng propetang si Eliseo. Sinabi ng hari, Isalaysay mo sa akin ang mga himalang ginawa ni Eliseo. Nang isinasalaysay na ni Gehazi ang tungkol sa pagbuhay sa patay, dumating ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Pumunta nga si roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gehazi ang babae, sinabi niya sa hari, Mahal na hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Ang babae tinanong ng hari kung totoo ang sinasabi ni Gehazi at sinabi niyang, Totoo nga. Kaya ang hari ay humirang ng isang tao at inutusan ng ganito, Gawan mo ng paraang maibalik sa babae ang lahat niyang ari-arian, pati ang ani ng kanyang bukid, mula nang umalis siya hanggang sa araw na ito. Si Eliseo ay pumunta sa Damasco, at noon ay may sakit si Haring Ben-Hadad ng Syria. Nang mabalitaan niyang nasa Damasco si Eliseo, Inutusan niya si Hazael na magdala ng mga regalo at makipagkita kay Eliseo, ang propeta ng Diyos, upang itanong kay Yahweh kung gagaling pa siya o hindi. Lumakad si Hazael upang makipagkita kay Eliseo. Karga ng apat na pung kamelyo, dalan niya ang iba't ibang magagandang regalo na produkto ng Damasco. Pagdating kay Eliseo, sinabi niya, inutusan po ako ng lingkod ninyong si Ben-Hadad upang alamin kay Yahweh kung gagaling pa ang hari o hindi. Ang sagot ni Eliseo, bumalik ka sa kanya at sabihin mong gagaling siya, ngunit ipinaalam sa akin ni Yahweh na mamamatay siya. At tinitigan niyang mabuti si Hazael hanggang sa ito'y mapahiya. Napaiyak si Eliseo nang itanong ni Hazael kung bakit siya umiiyak, sinabi ni Eliseo, Sapagkat alam kong gagawan mo ng malaking kasamaan ng buong Israel. Susunugin mo ang kanilang mga kuta. Papatayin mo ang mga kabataang lalaki. Duduruging parang abo ang mga bata at bibiyakin mo ang tiyan ng mga buntis. Paano ko magagawa ang kakilakilabot na bagay na iyan? Ako'y isang hamak na alipin lamang. Sagot ni Hazael. Sinabi ni Eliseo, Ipinahayag sa akin ni Yahweh na ikaw ay magiging hari ng Syria. At bumalik na si Hazael kay Ben-Hadad. Tinanong siya nito, Ano ang sinabi sa iyo ni Eliseo? Sumagot siya, Gagaling daw po kayo. Sagot ni Hazael. Ngunit kinabukasan, Binasa ni Hazael ang isang kumot at ibinalot sa mukha ng hari hanggang sa ito'y mamatay. At si Hazael ang sumunod na hari ng Syria. Nang si Joram na anak ni Ahab ay limang taon nang nagahari sa Israel, si Jehoram na anak ni Haring Jehoshaphat ay nagsimula namang maghari sa Huda. Tatlumput dalawang taon siya nang maging hari at walong taong naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang yapak ng mga naging hari ng Israel, tulad ng ginawa ng sambahayan ni Ahab na kanyang biyanan. Gayunman, hindi pa rin ibinagsak ni Yahweh ang Huda alang-alang sa lingkod niyang si David at sa pangako niya rito na magahari ang kanyang mga susunod na salinlahi sa habang panahon. Sa panahon ni Jehoram, naghimagsik ang Edom laban sa Huda at naglagay ng sariling hari. Pumunta siya sa Zair, dala ang lahat niyang karwahe. Ngunit napaligiran sila ng mga Edomita kaya kinagabihan, nagpilit silang lumusot. Ang mga tauhan niya ay nagsitakas pa uwi sa kanilang bahay. Mula noon, hindi na sakop ng Huda ang Edom. Hindi nagtagal, naghimagsik din ang Libna. Ang iba pang ginawa ni Jehoram ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga hari ng Huda. Namatay siya at inilibing sa bayan ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Ang humalili sa kanya bilang hari ay ang anak niyang si Ahazias. Si Ahazias na anak ni Haring Jehoram ay naging hari ng Huda noong ikalabindalawang taon ng paghahari sa Israel ni Joram na anak ni Ahab. Si Ahazias ay dalawamput dalawang taon noon at isang taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Atalia na apo ni Omri na naging hari din ng Israel. Sinundan din niya ang yapak ng sambahayan ni Ahab na lolo ng kanyang asawa. Nagkasala rin siya kay Yahweh. Tinulungan niya si Joram nang salakayan nito sa Ramot Gilead si Haring Hazael ng Syria. Noon ay nasugatan ng malubha si Joram. At umuwi siya upang magpagamot sa Jezreel. Nang mabalitaan ito ni Ahazias na anak ni Haring Jehoram ng Huda, dinalaw niya ito.